บุ๊กทูสี่สิบหกในดิสโกเทกดิสโกเดที่นั่งนี้ว่างไหมครับこの席空いていますかผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ あなたの横に座ってもいいですかเชิญครับどうぞ。คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับこの音楽は好きですかเสียงดังไปนิดครับちょっとうるさいですね。แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับでもバンドの演奏は上手ですね。 คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับここにはよく来るのですかไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับいいえ初めてですผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ来たことがありませんคุณอยากเต้นรำไหมครับ踊りますかอีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ โตเดผมเต้นไม่เก่งครับあまりうまく踊れませんง่ายมากเลยครับとても簡単ですよผมจะแสดงให้คุณดูやってみせましょうไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับいいえまた今度 คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ誰かを待っているのですかใช่ครับ รอแฟนอยู่เออบอยเฟรนด์ですเขามาแล้วครับあそこから来るのがそうです